dengan orang yang intisab kepada sunnah saya seperti itu keadaannya dan kita mengambil pelajaran yang berharga dari hal tersebut lihat ya. sampai uh, dikatakan ya, pada sebagian orang dari Ikhwanul yang pernah dilakukan suatu setnya mengatakan kalau kita satu tahun lagi kita semua jadi keluar kembali jangan ke situ tidak keluarnya nanti di sana dia sadar maupun dia sadar Ya. Salam orang dia salam. Mereka sangat berbahaya sekali. Ya. Prinsip dan usul ahli sunnah harus dipahami. Sebab kalau tidak paham usul, nanti berikutnya berjalan, berjalan, berjalan, ya. akan terjadi ketimpangan. Apakah dalam uh, tulisannya, ataupun di dalam memberikan ceramahnya. Kalau memang dasar pokoknya seperti itu. Muncul permasalahan suatu saat, pasti bikin lagi kearihan. Kenapa? Sebab memang dasarnya seperti itu rusak dari asal. Manhajnya memang sudah goyah dari asalnya. Tidak kuat di atas usulnya ahli sunnah. Dan sekali lagi saya katakan, orang salafi, sunni, tidak cukup intisab. Sudah mengatakan, dia kenal. Uh, salafi itu adalah Al-Quran dan sunnah sering pemahaman as-salaf. Cukup sampai itu tidak. Tapi dia harus memahami yang tersebut, memahaminya, mempelajarinya, tokoh di atas usulnya. Ya. Sebab dikatakan salafi hakiki. Dan kita menginginkan salafiyun seperti itu. Nah, kita bahkan lihat usul. Di atas pokok dasar. Dan agama kita. Manhad kita adalah manhad yuri perkara. Menjatuh seluruh perkara dari perkara agama. Walaupun ada prioritas. Ya. Ada prioritas. Dan semangat dalam satu perkara meninggalkan perkara yang lain. Ini akan menimbulkan ketimpangan. Dan di dalam pembicaraan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ya. Dia sebutkan beberapa kaidah kenapa ada orang, orang yang menyimpang. Di antaranya ada orang terlalu bersemangat melakukan sesuatu sehingga meninggalkan yang lainnya. Yaitu dia dalam dulu. Nah, apa saja? Lihat sekarang yang kelompok Al-Haddadiyun sekarang. Dulu mereka salah di Ahli Sunnah. Tapi sekenal dikenal dengan kelompok Haddadi. Haddadi ini apa? Terlalu gampang menganggap orang muktadi. Ya. Sikit-sikit kamu keluar. Bukan. Kamu ahli sunnah. Ahli bidah. Real kesalahan sikit. Ahli bidah. Nah. Sampai Al-Hafiz Ibn Hajar. Imam Nawawi Juga digolongkan ahli bidah. Dia beri fatwa. Bolehnya dibakar buku. Fathil Bari dan Syarah Al-Nawawi. Ya. Luar biasa lah para masyarakat yang dengar itu. Nanti Syekh Mukbil berkata, Andai kata Rasulullah andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda la yaqtulun nar illa bin nar. Tidak ada yang membunuh dengan api kecuali api eh, kecuali rohnya api. Maksudnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali rohnya api. Maka kata Syekh Rubin, andai kata tidak ada hadis ini, saya akan memberi fatwa kami yang lebih pantas dibakar. Kata dia. Terus membakar Fathul Bari lagi. Syarat Sahih Muslim. Hadjadiyus. Dikenal dengan saya cara seperti itu. Keras dalam satu sebab mereka di dalam masalah ahli bidah, prinsip ahli sunnah benci terhadap ahli bidah, menghajar ahli bidah dengan ketentuannya disebutkan. Kemudian apa e, berlepas diri dari ahli bidah itu prinsip pokok disepakati. Ya. Tapi tentunya dengan bawah dan kawai. Kapan lebih? Ya, seperti ini kenyataannya orang-orang hadjadiyun. Ya. Sampai gantan melana orang. Gampang. Ucapkan la'anak terhadap orang. Jadi ya, itu termasuk kriteria. Yang disebut oleh Syekh Rabi ketika menjelaskan ciri-ciri haddadi. Ya, dan melaknat orang. Memberikan laknat terhadapnya. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, kita harus tahu bahawa teguh di atas usul ini adalah perkara yang sangat penting ya semua. Baik itu, sekali lagi seperti yang saya ucapkan di mukaddimah, para masyaih kita. Itu sifatnya menjadi umat dengan mengajarkan buku-buku. Sebetulnya selalu orang-orang berkata, kenapa sih syekh ini kerjanya buku terus yang dibuka. Itu terus yang dikaji. Sebab di situ letak kebaikannya kaum muslimin. Ya. Kalau kapah di atas usul, insyaAllah semuanya baik. Semuanya akan baik. Nah, begini yang kita ingin biasakan dan kita ingin mendidik salafin dengan cara para ulama kita. Dan Alhamdulillah terbukti ya, bagaimana manfaat mereka di berbagai negeri dan kita menginginkan ya, hal ini eh, berjalan pada kita. Nasehatullah Taala diana walafiyah. Kemudian dikatakan di sini, Rahimahullah Taala, kata beliau, ada syafa atau muslimin, wafalat al-athar, wamita tuh wamita dan jahiliyah. Maka dia telah memecah tongkat kaum muslimin menyelisih al-asar siapa yang furuj dia telah memecah tongkat kaum muslimin dan uh, telah menyelisih al-asar dan matinya adalah mati jahiliyah matinya adalah mati jahiliyah nah mati jahiliyah itu kalau dia keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang syah karena kemarin saya katakan kelompok-kelompok yang ada yang melihat bayat untuk dirinya. Ya. Seperti ikhwan muslimin misalnya. Kalau orang-orang setingginya jemaat tabli. Ya, kalau orang-orang bawahnya tidak tahu kadang ada bayat. Yang setingginya jemaat tabli. Kemudian yang di Indonesia ini. Yang dikenal dengan nama Islam Jamaah. Dulunya Darul Hadith, kemudian berubah menjadi Islam Jamaah, kemudian jadi Lentari. Yang sekarang akhirnya ada, adalah LDII. Ini juga prinsip pokoknya itu. Ya. Tepatnya di dalam masalah imam. Nah, tepatnya dalam masalah imam. Bagaimana itu? Mereka bikin pimpinan. Ada kaum muslimin Indonesia ini ada pimpinannya. Punya pimpinan. Muslim. Iya. Maka siapa yang membuat jamaah di dalamnya? Angkat pimpinan baru. Maka ini telah memecah. Tongkat kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man atakum wa amrukum jadi. Fadribu al-unuq al-akhir minhuma kain al-mankan. Siapa yang datang kepada kalian? Dan kalian sedang bersatu. Ingin memecah kalian. Maka penggalan leher yang paling terakhir siapapun dia. Misalnya ada satu pimpinan. Datang lagi pimpinan ingin mengangkat dirinya pimpinan. Ya. Maka perintah Nabi penggal leher yang paling terakhir. Siapapun dia. Nah. Dan ini yang diinginkan. Bahawa siapa yang mati dan keluar dari al-jamaah. Maka dia adalah matinya mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang yang berada di kelompok-kelompok ini tadi, di Puan Muslimin yang sudah melakukan bayat, kemudian di uh, eh, LDI dan lainnya, kalau mereka mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Okay. Kalau mereka sendiri doktrinya, di luar jamaahnya siapa yang mati, matinya jahiliyah. Kalau mati jahiliyah, di luar agamanya kafir. Kafir itu hukumnya najis. Ya, begitu. Hukumnya najis. Dan ini semua kesatan-kesatan. Ya, Wallah al-Musta'an. Ya jelas ya. Kita paham prinsip saja. Antum paham usul ahli sunnah. Ya lihat selain dari itu. Akan tahu ini bentuk-bentuk kesesatan. Nah itu pentingnya memahami usul. Ya. Dasar pokok. Takrir seperti ini. Kita ringkas Masya Allah. Ya ringkas semua poin-poin kalimat-kalimat. Tapi kalau seorang paham. Dia berada di atas takdir yang baik akidah yang benar. Ya, memang kalau ingin merinci, mendetailkan setiap masalah sesuai dengan dalilnya, bagaimana rincian para ulama dalam masalah, itu memang butuh duduk lama menuntut ilmu. Ya. Tapi secara umum bisa dipahamkan, secara umum kepada kaum muslimin. Ya, wallahul musta'an. Baik. <clears throat> Kita dengar di sini. Oleh beliau, wala yahillu kita sultan wal khuruju alihi. Dan tidak halal untuk memerangi pemerintah dan melakukan kurut atas mereka. Kita sudah terangkan poin ini. Tidak bolehnya. Memerangi pemerintah, yaitu pemerintah yang muslim dan tidak boleh kudeta terhadapnya. Kudeta terhadap pemimpin tidak diperbolehkan sepanjang dia masih muslim. Nah, dan itu kata Nabi SAW dalam hadis Ubadah bin Ustani. Ya. Ketiga Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kami berdukuh?" Dia kami uh, apa namanya? melakukan atau keluar terhadap mereka. Maka kata beliau, "La illa an taraw kufran bawahan indakum fihi burhan. Indakum fihi min Allah burhan." Tidak boleh. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Kalian memiliki burhan di sisi Allah tentang hal tersebut. Kalian mempunyai argumen yang sangat jelas di sisi Allah tentang hal tersebut. Jadi sepanjang ia Muslim, mutlak tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Bagaimanapun dia, apapun dia lakukan. Ia. Ini kata Imam kata Imam Al-Barbahari, wa'in jaru. Walaupun dia jaru, semena-mena. Al-jaru itu jaru, semena-mena. Al-jawr ada dua. Jawrun fitir wa jawrun fit dunia. Semenang-menang dalam masalah agama dan semenang-menang dalam masalah dunia. Semenang-menang dalam masalah agama, dia melakukan kefasikan misalnya dalam perkara yang melanggar agama itu. Kalau semenang-menang dalam pelanggaran agama, batasannya sepanjang belum kafir. Batasannya sepanjang belum kafir. Dipahami? Kalau semenang-menang dalam masalah dunia, itu tidak ada batasan. Maka itu kerana itu dikatakan dalam hadis, kamu harus dengar dan taat. Ya, wain apa dah malaka? Walaupun dia mengambil hartamu, wabar wabahra, walaupun dia memukul punggungmu, tak wajib mendengar dan taat pada penguasa. Kita hari? Kalau sakit, dia sakit dia. Pikir, dia boleh dia sakit, jadi ya. Tapi disitulah letaknya seorang muslim mendapatkan ujian. Dan disitulah letaknya hikmah. Seorang kita harus berpikir lebih jauh. Sekarang kalau dia memenuhi menuntut untuk kepentingan dirinya sendiri, dia dibolimi, dia menangkat keboliman yang menuntut dirinya, maka dia akan merusak kaum muslimin yang lainnya. Ya kan? Kalau begitu kewajibannya harus sabar. Ya. Sabar dan mendapatkan pahala yang pernah terjaga. Kalau memang mendapatkan keboliman. Dipahami. Karena itu tidak dibenarkan sama sekali keluar terhadap pengirutan. Ya. Jadi kalimat wa injal di sini ada dua bentuknya sewenang-wenang. Atau dalam agama maupun di dalam dunia. Kalau dalam agama batasannya sepanjang dia tidak kafir. Sepanjang dia tidak kafir. Dan kita katakan tidak boleh keluar terhadap pemerintah kecuali dengan melihat kekufuran yang nyata. Kufran bawahan. Indakum fihi min Allahi burhan. Dalam hal tersebut kalian punya argumen dari sisi Allah. Lihat ya, syaratnya boleh keluar terhadap pemerintah. Satu, dia harus melihat kekafiran yang nyata. Dalam hadis Tubari. Harus kekafiran yang nyata. Kalau kekafiran yang tidak nyata, hanya sekedar sangkaan, dugaan, maka yang seperti ini tidak, tidak dibenarkan. Oh di luar, oh mungkin dia begini, oh mungkin begini, mungkin begini. Atau dia melakukan sesuatu, mungkin, ada kemungkinan, itu belum, belum cukup. Kufran bawahan yang disyaratkan. Tetapi ragian nyata kerana yang punya argumen di sisi Allah tentang itu. Jadi kan bahawa masalah ini yang dipertanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini argumen yang kuat. Iya. Amin ya. Nah. Itu kalau kalian melihat kufran yang nyata. Kalian punya burhan di sisi Allah tentang hal tersebut. Para ulama kita. Berarti Syekh bin Ba'ad. Syekh bin Al-Tainin. Syekh Mubin dan lain-lainnya mengatakan tidak boleh melakukan kudeta terhadap pemerintah kecuali dengan beberapa syarat. Mereka beberapa syarat. Syarat yang pertama, ini saya simpulkan ya, dari satu ayat. Syarat yang pertama, harus melihat kekufuran yang nyata. Ini syarat pertama. Harus melihat kekufuran yang nyata. Iya. Syarat yang kedua, kaum muslimin harus mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk mengganti lingkarannya harus punya kekuatan. Nah, kemudian yang ketiga, dia harus mempunyai istigna undadi, istigna undadi, rasa cukup pada lingkup mereka sendiri. Jadi memiliki kekuatan bukan kekuatan sementara. Rasa cukup, cukup pada diri mereka. Tidak perlu menadahkan tangannya ke Amerika ini dan seterusnya. Iya. Maksudnya kalau misalnya dia ingin menurunkan, maka dia sudah punya kekuatan. Iya. Tidak perlu mengadakan ke orang lain meminta bantuan kekuatan anda. Punya kekuatan sendiri. Ini yang diinginkan. Di sini, ini persyaratan disebut oleh Syekh Mubil. Di sini ada. Kemudian yang keempat, dia harus punya sudah mempersiapkan pemimpin penggantinya. Yeah. Sila persiapkan pemimpin pengganti. Yang keempat tadi ya. Persiapkan pemimpin pengganti. Nah. Dan eh, yang kelima, syarat yang kelima, jangan sampai terjadi kerusakan lebih besar di daerah tersebut. Dalam artian dia melakukan kudeta, ya akhirnya perusahaannya kembali kepada kaum muslimin. Ya pertumpahan darah kembali kepada kaum muslimin. Nah, ini lima syarat. Lima syarat boleh melakukan kudeta. Ingat ya, ini syarat-syarat ini, ini sekedar syarat yang disebutkan. Untuk orang paham secara umum. Tapi siapa yang mengatakan syarat ini sudah terpenuhi? Siapa yang mengukur syaratnya sudah terpenuhi atau tidak? Yang mengukur itu siapa? Eh? Mengukur bukan setiap orang. Yang mengukur ulama besar. Tapi masalahnya bukan masalah kecil. Berkaitan dengan masalah peperangan. Maka yang mengukur seperti ini sudah terpenuhi masyarakat ini atau tidak? Yang mengukurnya adalah ulama besar. Kita ambil sampai sini? Ya. Itu disebut oleh Syekh Ibn Al-Fayyid. Ya dalam salah satu fatwa beliau disebut oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam Madarij uh, eh, Madarij An-Nawawi. Ketika beliau memberikan syarat-syarat lalu beliau katakan dari yang mengukur maslahatnya ini, yang mengukur hal ini kembali kepada ahli ilmu. Ya. Nah, kembali kepada ahli ilmu. Sini ada satu poin pokok termasuk kesatuan laskar dahulu. Mereka melihat bahawa ya, apa, apa yang terjadi di Indonesia ini mereka yang lebih memahami maslahat dan maqsadatnya lebih memahami maslahat dan maqsadatnya sehingga melahirkan banyak kerusakan ya. melahirkan banyak kerusakan ingin melakukan penyerangan begini ya. kami lebih paham maslahat dan maqsadatnya penerapan hukum raja kami lebih paham maslahat dan maqsadatnya kemudian uh, apa namanya ya PBN, kami yang lebih paham masalah dan maksadatnya. Nanti setelah itu, lebih paham masalah maksadatnya, baru minta fatwa, cari fatwa. Dalam melakukan, baru cari fatwa. Nah, itu juga diantara pokok kesesatan. Nanti setelah ber melakukan, setelah berbuat, baru cari fatwa. Ya. Itu sudah belasan poin kejadian yang berbeda. Ya. Baru setelah keluar, setelah dilakukan, baru cari fatwa. Nah, Kemudian mempertimbangkan masalah dan masalah itu kembali kepada ahli lain. Mereka mengatakan itu fatwa Syekh Mubil. Kalian lebih tahu. Ya. Masalah dan masalah tidak seperti itu. Syekh tidak seperti itu. Syekh Mubil mengatakan kalian lebih tahu keadaan. Ya. Mereka, para masyarakat, tidak ada di Indonesia dan melihat keadaan. Kita tahu keadaan, tapi keadaan yang kita ketahui ini mengukur, memberikan hukum terhadap keadaan tersebut, kita kembalikan kepada para ulama. Begitu, harusnya. Bukan kita yang tahu keadaan, setelah itu kita sendiri memberi hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada hak ijtihad kita dalam masalah tersebut. Apalagi masalahnya kalau berkaitan dengan maslahat, berkaitan dengan masalah umum, tidak ada yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad. Tidak ada eh, yang berbicara kecuali para ulama ahli ijtihad. Ini saya sudah ingatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, dari awal-awal ya, terjadinya fitnah. Nah, tapi Allah mengatakan, memangnya orang mengikuti hawa nafsu dan ingin mendengar, ya seperti itu kejadiannya. Maka Allah salam wa <coughs> Baik, kemudian kata beliau di sini, telah menyebutkan adillah beberapa dalil dan sudah kita sebutkan tadi, kata beliau, walaysa minas sunnati italus sultar. Dan bukan dari sunnah, memerayu pemerintah. Lain lagi kita sadat dini dan dunia. Bahawa di dalamnya ada kerusakan agama dan dunia. يطيب الفتية كتيمان البربهاري رحمه الله ولا يحل قتال الخوارج إذا أرضوا للمسلمين في أنفسهم هذا لا ويحل قتال الخوارج إذا أرادوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهلهم dan tidaklah halal baik saya dan halal untuk membunuh orang-orang khawarij halal membunuh orang-orang khawarij apabila mereka mengancam kaum muslimin pada diri-diri mereka harta-harta mereka atau keluarga mereka iya walaysa lahu idza farathuhu ay yatlubahu dan tidak ada baginya apabila orang-orang khawarij itu sudah meninggalkan mereka muslimin orang khawarij itu ya, tidak boleh untuk dicari ولا يجهز ولا ولا يجزي ولا يجهز على جريحهم dan tidak pula ditajihis terhadap orang yang luka dari mereka. Nah, wala ya'tud tay'ahum dan tidak boleh diambil tay dari mereka. Wala yuqtal asirahum tidak boleh dibunuh orang yang ditawar. Wala yuttaba mudbirahum dan tidak boleh diikuti orang yang lari dari mereka. kafir. Di sini dalam poin ini sebenarnya ada dua masalah. Masalah yang pertama tentang bolehnya membunuh khawarij. Kemudian masalah yang kedua ahkam yang berkaitan dengan memerangi orang khawarij. Kalau orang khawarijnya sudah diperangi misalnya. Kemudian ada yang lari, ada yang terluka, ada yang ditawan. Bagaimana hukum-hukum orang semua ini? Nah, ini yang diterangkan di sini oleh Imam Al-Barbahari. Ya berbeda dengan orang khawarij maka orang khawarij itu halal untuk diperang bagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari ya. yamrakuna minat din kama yamraku as-sahmu minat ramya mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur dari eh, keluarnya nakana dari busur kemudian kata Nabi man laqiyahum al-yaktulhum Siapa yang menjumpai mereka, hendaknya dia bunuh mereka. Ainna fi qatlihim ajran liman liman qatalahum indallah. Sebab orang yang membunuh mereka itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa orang yang membunuh khawarij itu telah membunuh sebaik-baik orang yang pantas dibunuh di muka bumi. Jadi tentang membunuh khawarij itu adalah perkara yang dihalalkan, dibolehkan. Kisah kembali kepada usul yang lain. Jangan cuma mengambil pokok ini, tinggalkan yang lain. Siapa yang melakukan itu? Kembali kepada penguasa. Ya. Ini penting ya. Kembali kepada penguasa. Lihat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala Ketika para sahabat ini membunuh orang-orang munafikin. Mereka tahu orang-orang munafikin. Rasulullah bin Umayyah bin Salul. Paham juga para sahabat. Apakah mereka langsung bunuh? Tidak datang kepada Rasulullah bin Sayyidin. Ya. Maka Nabi Shallallahu Sallam melarang mereka. Kemudian Nabi berkata, jangan sampai ada orang yang berkata Nabi Muhammad membunuh teman-temannya. Maksudnya maksudnya besar nanti. Orang di luar Islam tahunya mereka Muslimin kan begitu. Ya. Jadi kalau dibunuh orang di luar Islam tahunya Nabi Muhammad membunuh teman-temannya. Ya kan? Padahal mereka munafik. Kalau dibunuh pantas. Cuma maksudnya lebih besar. Ya. Dan para sahabat dah bertindak sendiri langsung kepada Nabi. Minta ini. Contoh lain. Tentang Hafiz bin Abi Balta'ah. Hafiz bin Abi Balta'ah. Ketika ketahuan mengirimkan mata-mata ke Quraisy menyebarkan rahsia Rasulullah, Umar bin Khattab di depan Rasulullah minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya memegang leher munafik ini. Kenapa Umar tidak langsung memegang dia? Sebabnya etikanya seperti itu. Yang melakukan kudus, lakukan hukum terhadap orang yang seperti itu, itu kembalinya kepada pemerintah. Kembalinya kepada pemerintah. Jika melakukan ikhtiar, ya. melakukan serangan sembunyi ikhtiar misalnya. Ini kembalinya kepada pemerintah. Ya. Kembalinya kepada pemerintah. Nah, pokok ini karena tidak dipahami, karena merusak banyak perkara. Nah, telah sebagian usul seperti itu. Ya. Ikhtiar itu artinya Ha, dibunuh sembunyi-sembunyi. Pikir misalnya satu pasukan untuk membunuh si Anu. Dibunuh si Anu kepada dia tidak. Tidak. Dari jejaknya. Itu namanya ikhtiar. Dipahami? Nah, ini juga pembolehannya dengan izin pemerintah. Kalau pemerintah melihat maslahat. Ya. Kan yang berlaku dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengirim uh, apa namanya sebagian para sahabat dan sekelompok para sahabat untuk membunuh orang Yahudi yang ini terlalu banyak menyakiti kaum muslim maka dikirimlah ia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengirimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu musta'an jadi prinsip-prinsip pokok ya. ingat di antara usul ahli sunnah pokok pendalilan ahli sunnah ahli sunnah itu tidak menarik satu kesimpulan kecuali telah mengumpulkan seluruh dalil dalam masalah tersebut dalil umum, dalil khusus yang semakna dalam masalah tersebut semuanya dikumpulkan baru buat kesimpulan begitu ahli sunnah kita mengambil satu kalimat buang yang lainnya tidak kalau mengambil satu kalimat buang yang lainnya itu pokok kesesatan orang-orang terdahulu lihat orang-orang syiah rafiwa mereka cuma lihat hadith-hadith keutamaan ahli bayi tinggalkan hadith yang lain Lihat orang-orang khawarij. Cuma lihat ayat-ayat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَعْزَلَ اللَّهِ فَاُلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Ayat-ayat yang seperti ini saya lihat. Siapa yang berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Dia tinggalkan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan maknanya. Dia. Lihat orang-orang Qadariya juga seperti itu. Orang-orang Jabriya. Semua pokok kesesatan dibangun ini. Dibangun di atas ini. Sebab mereka kalau mengambil pendalilan, hanya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Kalau ahli sunnah, ciri mereka tidak membuat kesimpulan setelah mengumpulkan seluruh dalil dalam permasalahan. Iya. Oleh itu memang ilmu itu diambil di kalangan ahli sunnah dengan talak memang. Talak dari para ulama yang memang mumpuni dalam ilmu. Ya, sehingga kita enak mengambil kesimpulan-kesimpulan saja dari para ulama. Kesimpulan yang sangat bagus. Saya contoh misalnya. Ya. Pembagian orang kafir menjadi empat. Orang kafir kan ada empat, ya. Ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'amil, kafir harbi. Ini pembagian empat kafir ini, empat jenis ini, kafir. Ini bisa dipahami dan bisa dibagi kalau sudah membaca kitab jihad dari awal sampai akhir. Baru bisa membaginya. Bisa dipahami. Kalau dia sudah baca kitab jihad dari awal sampai akhir. Datang seorang penuntut ilmu duduk di depan gurunya. Dia ditanya tentang orang kafir, langsung dia bagi. Kafir itu terbagi empat, dia sebut langsung langsung diletakkan. Subhanallah. Langsung diringkaskan satu bab penuh dalam fikir. Dalam bab jihad. Ya. Kerana itu umat Islam kebaikannya apabila terikat dengan para ulama. Terikat dengan para ulama. Dan mengembalikan perkara ini kepada para ulama. Fas'alu ahlat zikir in kuntum la ta'alamun. Nah, Wallahul Ustaz. Jadi orang khawarif itu boleh diperangkat. Boleh? Eh, dibunuh. Tapi yang melakukannya adalah pemerintah. Khawarij dulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ya. Nah orang-orang Khawarij tidak tidak ada seorang sahabat pun yang bersama mereka. Ini menunjukkan sifat umum pada orang-orang Khawarij. Pertama jahil terhadap agama. Jahil terhadap agama. Kemudian kedua, pendalilannya menyimpang. Ini di antara pokok-pokok penyimpangan Khawarij. Dalilannya menyimpang. Kemudian yang ketiga, terlalu bersemangat pada sebagian masalah. Ya. Kemudian yang keempat, di dalam orang-orang khawarij ini yang masuk mengambil andil pada posisi-posisi penting itu adalah orang-orang yang tidak berilmu, saudara. Orang-orang yang tidak berilmu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu. Nah, itu yang terjadi di masa sekarang. Berarti, model, masuk ke sumpah itu orang jahil sana. Jadi mengaturnya diatur seperti sudah yang jahilnya. Bukan orang-orang yang dianggap berilmunya. Nah, kemudian, ya, kemudian mereka orang-orang kelari ciri umumnya lagi, mereka tidak memandang sama sekali kepada akwal para ulama asalam. Akwal para ulama asalam. Ini beberapa uh, ciri umum orang-orang kawarik. Dan sebenarnya pembahasan tentang kawarik ini ya, sangat indah kalau dipaparkan. Ya, Selanjutnya kalau diuraikan bagaimana pokok penyimpangan mereka, bagaimana dasar pemikiran mereka yang menyimpang, kemudian bagaimana sikap ahli sunnah menyikapinya. Sebenarnya kalau kita pelajari dengan pelajaran yang bagus, insyaAllah banyak sekali manfaat di belakangnya. Cuma pertemuan kita kali ini ringkas. Ya. Baik, dikatakan boleh membunuh khawarij kalau mereka mengganggu kaum muslimin pada diri-diri mereka, harta mereka dan keluarga mereka. Nah, ini hukum. Bolehnya diperangi, dan memeranginya, membunuhnya adalah pemerintah. Kemudian Waktu berikutnya, kalau sudah diperangi, maka ketiga lari, kalau dia lari, tidak boleh dikejar. Yang lari itu tidak boleh dikejar. Kalau yang terluka, yang terluka jangan dirawat, yang terluka. Biarkan, itu mana wala yujihid ala jarehid. Jangan dirawat yang terluka itu, jangan dipersiapkan. Wala yaktub pe'ahum. Kalau ada, misalnya diperangi mereka di satu tempat, dia tinggalkan harta bendanya, Maka tidak boleh diambil itu sebagai kain. Tidak boleh diambil sebagai harta rampasan perang. Boleh. Walau yuktal asiruhum. Kalau misalnya ada yang ditawan, yang ditawan ini tidak boleh dibunuh. Walau yuktal muri perahum. Dan tidak boleh diikuti orang yang lari di antara mereka. Ini di antara hukum dalam memeraih khawar. Mereka tidak disamakan dengan yang lain. Jika apa hukum khawar itu? Mereka masih muslimin atau orang-orang kafir? Jumhur para ulama mengatakan orang-orang khawarij masih muslim. Cuma dihalalkan untuk diperangi oleh pemerintah. Jadi diperangi diperanginya khawarij bukan diperangi kerana murtad, tapi diperangi kerana had. Kitanya diperangi kerana melampaui batas. Kita juga had dan ya kerana had. Sama orang dikisah Misalnya, dibunuh bukan kerana dia kafir, kerana memang ditegakkan hak atasnya, ya kan? Sama demikian, khawarij diperangi bukan karena murtad, tapi karena ditegakkan hukum atasnya. Iya. Demikian. Ini pendapat jumhur ulama. Walaupun Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mempunyai pendapat lain dalam masalah ini. Beliau mengambil umum hadis dan beliau berpendapat bahawa orang-orang khawarij itu kafir keluar dari Islam. Nah, ini pendapat jumhur ulama yang banyak dipegang oleh para ulama kita di zaman ini. Iya. Jadi demikian tentang orang-orang kawan. Mereka itu ditekankan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ya, dalam poin berikutnya. Kata beliau, wa'lam rahimahullah. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Anna bila ta'ata li basyari. Fi ma'asyatillahi azza wa jalla. Sungguhnya tidak ada ketaatan. Pada seorang manusia pun. Di dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi ukurannya, Kapan dia memerintah kepada yang baik, maka ditaati. Kapan yang dia memerintah kepada ketaatan, maka diikuti. Kapan memerintah kepada maksiat, maka tidak boleh diikuti. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna maqtaatu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja, perkara yang baik. Iya.